Vienuoliktas skirsnis Net Bošanas parodė grafui dėmesį ir savo laikraštyje įvairių įvykių skyriuje įdėjo jam 20 eilučių, kurios kilnai svetim šalį visų aukštuomenys moterų akyse padarė herojumi. Daugelis paliko pas ponę de Vilfor savo vizitinės korteles, kad progai pasitaikius galėtų pas ją vėl atvykti ir išgirsti iš jos pačios visas to nepaprasto įvykio smulkmenas. O ponas de Vilforas – kaip rašė Eloiza, apsivilko juodą fraką, užsimovė baltas pirštinės, liokajams liepė pasipuošti geriausiomis livrėjomis ir sėdęs į savo karietą tą patį vakarą nuvažiavo į Elizėjaus laukus ir sustojo prie 30 numerio. 12 skyrius Filosofija Jeigu grafas Montekristas būtų ilgiau sukiojęsis Paryžiaus aukštuomenyje – jis būtų tinkamai įvertinęs šį pono de Vilforo poilgį. Gerai vertinamas rūmuose, nesvarbu ar sauste buvo vyresniosios ar jaunesniosios šakaus karalius, nesvarbu ar pirmasis ministras buvo doktrinierius, liberalas ar konservatorius, visų laikomas gabiu Kaip paprastai būna žmonėms, niekada nepatyrusiems politinių nesėkmių, daugelio nekenčiamas, bet kai kurių karštai ginamas, nors niekieno nemylimas, ponas Devilforas buvo užėmęs aukštą padėtį teismų žinyboje. Ir laikėsi toje aukštuomenyje, kaip koks arle arba molė. 17 amžiaus Paryžius parlamentų pirmininkai. Jo salonas, Nors jam ir teikdavo gyvumo jauna žmona bei 18-metė duktė iš pirmosios santokos, buvo vienas iš tų griežtų Paryžiaus salonų, kur viešpatauja tradicijų kultas ir etiketo religija. Šaltas mantagumas, absoliuti ištikimybė vyriausybės principams, didelį panieka teorijoms ir teoretikams – didelį neapykantą visokiems filosofavimams, štai kas sudarė matomąją privataus ir visuomeninių ponų Devilforo gyvenimo esmę. Ponas Devilforas buvo ne tik teismo pareigūnas, bet ir kone diplomatas. Jo pažiūra į ankstesniuosius rūmus – apie kuriuos jis visada kalbėdavo oriai ir su pagarba, vertė ir dabartinius žiūrėti į jį su pagarba, ir jis žinojo tiek dalykų, jog ne tik visada visi su juo skaitydavosi, bet kartais net kreipdavosi į jį patarimų. Galbūt viskas būtų vertę kitaip, jeigu būtų atsiradusi galimybė atsikratyti Vilforo. Bet jis, tartum neklusnus savo siuzerenui feudaliniai senjorai, užsidarė neprieinamoje tvirtovėje. Ši tvirtovė buvo jo karališkojo prokuroro padėtis, kurios pranašumais jis puikiai mokėjo naudotis ir kurią būtų metęs tik dėl deputatų keidės, o tas būtų leidę jam iš neutraliaus padėties pereiti į opoziciją. Paprastai Vilforas retai ką vizituodavo arba revizituodavo. Tai atlikdavo už jį jo žmoną. Auštuomenį prie to jau buvo pripratusi ir manė, kad kitaip negalima, nes prokuroras turi daugybę svarbių darbų, o iš tikrųjų tai buvo daroma dėl apdairaus išdidumo, dėl pabrėžto aristokratiškumo prisilaikant aksijomos, parodyk, kad save gerbi ir kiti tave gerbs. Ši aksijoma daug kartų naudingesnė mūsų visuomenėje negu graikų pažink pat save – šiandien pakeista kur kas lengvesniu ir naudingesniu menu pažinti kitus. Savo draugams Vilforas buvo galingas globėjas, priešams slaptas, bet nesutaikomas priešininkas, abejingiems greičiau statula vaizduojanti įstatymą negu gyvas žmogus. Išdidi išvaizda, šaltas veidas, abejingumas, blausus arba įžuliai skvarbus ir tyriantis žvilgsnis, Toks buvo tas žmogus, kurio pjedestalą pirmą pastatė, o paskui ir sutvirtino keturius vykusiai viena ant kitos surioglintos revoliucijos. Vilforas buvo laikomas mažiausiai smalsiu ir mažiausiai banaliu žmogumi Prancūzijoje. Kasmet jis iškeldavo balių, kuriame pasirodydavo tik ketvirčiai valandos, tai yra 45 minutėms trumpiau negu karaliaus rūmų pokiliuose. Jo niekada niekas nematė nei teatruose, nei koncertuose, žodžiu, jokioje viešoje vietoje. Kartkartimis jis suloždavo visto partiją, bet ir tada stengdavosi pasirinkti vertus partnerius, kokį pasiuntinį, arkivyskupą, kunigaikštį, kokį prezidentą ar pagaliau kokią našlaujančią kunigaikštienę. Štai koks buvo žmogus, kurio ekipažas sustojo prie grafo Montekristo durų. Kamerdineris pranešė apie poną Devilforą tuo metu, kai grafas pasilenkęs prie didžiulio stalo žemėlapyje žiūrinėjo kelią iš Sankt Peterburgo į Kiniją. Karališkasis prokuroras įėjo į kambarį tokiu pat rimtu ir oriu žingsniu, kokiu įeidavo į teismo salę. Tai buvo tas pats žmogus, arba tiksliau, to paties žmogaus tesinys, kurį kadaise pažinojome Marselyje kaip prokuroro padėjėją. Gamta visada nusekli, per tą laiką nelabai jį pakeitė. Iš liekno jis pasidarė perkaris, iš pablyškusio geltonas. Giliai esančios akys dar labiau buvo įkritusios. Todėl jo akiniai auksiniais rėmeliai susiliedami su akidobėmis atrodė tarsi veido dalis. Neskaitant balto kaklaraiščio, šiaip jau visas jo kostiumas buvo juodas – Ir ta gedulingą spalvą buvo pažeidusi tik nežymi raudona juostelį kilputėje, panaši į kraujo ruoželį brūkštelėtą teptuku. Nors Montekristas ir labai valdėsi, vis dėlto atsakydamas į nusilenkimą, jis pažvelgė į prokurorą su aiškiu smalsumu. Vilforas įtarus dėl savo profesijos ir nepratęs aklai žavėtis aukštuomenės gyvenimų stebuklais, savo ruoštų buvo nusiteikę žiūrėti į kilnų į svetim šalį, taip jau buvo pramintas Montekristas, greičiau kaip į avanturistą pasirengusi naują veiklos areną, arba kaip į pabėgusi nusikaltelį, neturinti nieko bendro su šventojo sosto kunigaikščiu arba tūkstančių ir vienos nakties sultonu. Pone, tarė Vilforas savo spigių balsu, kurio grėbėsi prokurorai sakydami oficialias kalbas ir kurio negali ar nenori atsikratyti pokalbio metu – Nepaprasta paslauga, kurią jūs vakar padarėte mano žmonai ir mano sūnui, įpareigoja mane jums padėkoti. Užtat ir atvykau atlikti šią pareigą ir išreikšti jums dėkingumą. Vilforui tariant šiuos žodžius, rustus jo žvilgsnis buvo kupinas įprastų išpuikimų. Jis ištarė juos būdingų vyriausiajam prokurorui tonu, jo kaklas ir pečiai buvo sustingę ir meilikautojai sakydavo, kad jis gyva įstatymo statula. Pone, atsakė grafas, su tokiu pat lediniu šaltumu. Aš laimingas, kad galėjau išsaugoti motiną jos vaiką, nes motinos meilė, kaip sakoma, yra švenčiausias jausmas ir ta laimė tekusi man išlaisvina jūs nuo būtinumo vykdyti tai, ką vadinate pareigą, ir kas man teikia garbę, kurią aš aišku labai vertinu, nes žinau, kad ponas Devilforas ją retai ką pagerbė bet kuri, nors ir kaip ją vertinčiau, mano akise yra menkesnį negu vidinis pasitenkinimas. Vilforas, nustebęs dėl tokių netikėtų išpolių, sudrebėjo kaip karys, pajutęs pro šarvus gautą smūgį. Ir su panieka atviepta lūpa liudijo, kad grafo Montekristo niekada jis ir nelaikė labai mandagių žmogumi. Jis nužvelgė kambarį, ieškodamas kokios nors kitos temos ir norėdamas atnaujinti, rodėsi beviltiškai nutrūkusi pokalbį. Jis pastebėjo žemėlapį, kurį Montekristas jam įeinant žiūrinėjo ir tarė. Domitės geografiją. Tai vertingas mokslas, ypač jums, nes jūs, sako, aplankite tiek šalių, kiek jų parodyta šiame atlase. Taip, ponė, atsakė grafas. Aš užsibrėžiau tikslą atlikti su visa žmonių giminė tai, ką jūs kasdien darote su jos išimtimis – ištirti ją fiziologiškai. Aš maniau, kad paskui man bus lengviau pereiti nuo visumos prie dalies, negu nuo dalies prie visumos. Algebros aksijoma reikalauja, kad iš žinomo būtų išvedama nežinoma, o ne iš nežinomo žinoma. Bet prašau sėstis. Ir Montekristas ranka parodė karališkajam prokurorui krėslą, kurį tas turėjo pats prisitraukti prie stalo, o jis atsisėdo į tą, į kurį įeinant Vilforui buvo atsišlėjęs keliu. Taigi grafas sėdėjo beveik šonu į savų svečią, nugarą į langą ir alkūnėmis atsirėmęs į geografijos žemėlapį, apie kurį buvo kalbama. Pasikalbėjimas vyko panašiai kaip pas Morserą ir Danglarą, jei ne situacija, tai bent dalyvių padėtimi. Netgi jūs filosofuojate, pradėjo Vilforas valandėlę patilėjęs ir sukaupęs jėgas kaip atletas susitikęs pavojingą varžovą – Garbiai žodis, jeigu aš kaip jūs neturėčiau ko veikti, pasirinkčiau netokį liūdną užsiėmimą. Jūsų teisybė, ponė, atsakė Montekristas. Kai saulė šviesoje nagrinėjai žmogaus prigimtį, jis atrodo gana bjaurus kirminas. Bet jūs, regis, teikitės pasakyti, kad aš neturiu ko veikti? Na, o ar jūs pats ką nors veikiate? Paprašiau kalbant, ar manote, kad tai, ką veikite, verta vadinti veikimu? Vilforas dar labiau nustebo, išgirdęs tą naują šiurkštų keistojų priešininkų išpolį. Jau seniai prokuroras nebuvo girdėjęs tokio drąsaus paradokso. Tikriau sakant, girdėjau jį pirmą kartą. Karališkasis prokuroras nusprendė atsakyti. Pone, tarė jis, jūs esate svetim šalis ir rodos pats sakėte, kad jūsų gyvenimo dalis prabėgo rytuose – Taigi negalite žinoti, kad žmogiškasis teisingumas toks žiaurus barbarų kraštuose, čia veikia atsargiai ir metodiškai. Kaipgi, ponė, kaipgi. Tai antikiniai pedekliaudo, pedepoena kliaudo raišakoji bausmė, ilgai trunkanti, Horacijus odės. Visą tai žinau, nes kiekvienoje šalyje labiausiai domėjausi kaip tik teisingumu ir visų tautų kriminalinę teiseną lyginau su natūraliu teisingumu. Ir turiu pasakyti, kad pirmykščių tautų įstatymas, atpildo įstatymas, mano nuomonė, už vis priimtiniausias Dievui. Jeigu šis įstatymus būtų įvestas, tari karališkasis prokuroras, jis labai suprastintų mūsų kodeksą. Ir tuomet mūsų teisėjai, kaip sakėte, iš tikrųjų neturėtų ko veikti. Galbūt mes tai pasieksime ateityje, tari Montekristas. Jūs juk žinote, kad žmonių išradimai eina nuo sudėtingų prie paprastų, o tai, kas paprasta, visada tobula. Bet kol kas, tari prokuroras, mūsų kodeksas veikia tik savo prieštaringais straipsniais, paimtais iš galų papročių, iš romėnų teisės, iš frankų tradicijų. Turite sutikti, kad visus tuos įstatymus pažinti netaip lengva, reikia daug darbo, kad įgytum tas žinias ir nemažų protinių sugebėjimų, kad tą mokslai studijavęs jo neužmirštum. Aš tos pačios nuomonės, ponė, bet jūs žinote viską apie prancūzų įstatymus, o aš žinau apie visų kitų tautų įstatymus. Anglų, turkų, japonų, indų įstatymai man taip pat gerai žinomi kaip ir prancūzų įstatymai. Užtat neklydau sakydamas, kad reliatyviai Jūs žinote, kad viskas reliatyvu, palyginus su tuo, ką aš esu padaręs, jūs mažai ką darote ir palyginus su tuo, ką aš esu įstudijavęs, jums dar daug ko reikia pasimokyti. Bet kokiu tikslu jūs visą tai studijavote, paklausė nustebęs Vilforas. Montekristas nusišypsojo. Žinote, tarė jis, aš matau, kad nors ir turėdamas nepaprasto žmogaus reputaciją, jūs žiūrite į daiktus iš visuomeninio taško – materialaus ir kasdieniško, prasidedančio ir pasibaigiančių žmogumi. Žodžiu, vertinate viską ribočiausių ir siauriausių požiūrių, koks tik įmanomas žmogaus protui suvokti. Ką jūs norite tuo pasakyti? Paklausė vis labiau stebėdamasis Vilforas. Aš jūs ne visai suprantu. Noriu pasakyti, kad nukreipęs žvilgsnį į socialinę tautų santvarką, jūs matote tik mašinos mechanizmą, o ne tą tobulą meistrą, kuris jas verčia judėti. Jūs pastebite aplink save tik valdininkus, kuriuos paskyrė tas pareigas eiti ministrai ir karalius, o žmonių kuriuos Dievas iškėlė aukščiau už valdininkus ir karalių, pavesdamas jiems atlikti misiją, o ne pareigą, trumparegis jūsų akys nemato. Tai būdinga žmogiškai menkystiai su netobulais ir silpnais organais. Angela atėjusi gražinti jam regėjimu, Tobijus palaikė paprastų jaunikaičių. Atila, atėjusi sunaikinti tautas, jaus palaikė tokiu pat užkariautojų, kaip ir visi kiti. Juodviem teko atskleisti savo dangiškąją paskirtį, kad juos visi pažintų – Vienas turėjo pasakyti, aš esu viešpaties angelas, o kitas, aš esu dievo kūjas, kad paaiškėtų jų dieviškoji esmė. Ir jūs manote, tari nustebęs Vilforas, galvodamas, kad jis kalba su fanatiku ar su bepročiu, juk esate viena iš tų nepaprastų būtybių, apie kurias ką tik kalbėjote. O kodėl ne? šaltai paklausė Montekristas. Prašau man atleisti, tari išmuštas iš vėžių Vilforas bet vykdamas pas jūs nežinojau, kad susipažinsiu su žmogumi, kurio žinios ir protas taip labai prašauka paprastą pažinimą ir įprastinį žmonių protą. Pas mus nelaimingus žmonės civilizacijos sugadintus nepriimta, kad panašus į jūs garsus milžiniškų turtų savininkai, taip bent visi sako, jūs matote, kad aš nieko neklausinėjau, tik pakartoju gandą, kad tie laimės kūdikiai gaištų laiką dėl socialinių teorijų, filosofinių svajonių, sukurtų nebent paguosti tiems, kuriuos likimas nuskriaudė neduodamas turtų. Sakykite, ponė, atkirto grafas, nejaugi jūs pasiekite aukštą savo padėtį, kurią dabar naudojatės, nekartų nepagalvojęs, jog yra išimčių ir jų nesutikęs. Nejaugi žvilgsniu, kuris turi būti toks skvarbus ir teisingas, niekada nebandėte prasiskverbti į pačią žmogaus esmę. Argi teisėjas neturi būti ne tik geriausias įstatymų pritaikytojas, ne tik gudriausias neaiškių straipsnių aiškintojas, bet ir plieninis instrumentas, tyres žmonių širdis, kriterijus tam auksui, iš kurio pagaminta kiekviena siela su didesne ar su mažesne ligatūros priemaiša. Pone, Jūs mane varote į aklavietę, tarė Vilforas. Aš niekada nesu girdėjęs, kad kas nors taip kalbėtų. Nesate girdėjęs dėl to, kad niekada neperžengite įprastinių gyvenimo sąlygų ratų ir niekada nedrysote pakelti į aukštesnės sferas, kurias Dievas apgyvendino nematomais ir ypatingais tvariniais. Tai jūs, ponė, pripažįstate, kad tos sferos egzistuoja, kad ypatingi ir nematomi tvariniai tikrai mūsų supa. O kodėl ne? Argi matote orą, kurio kvėpuojate ir be kurio negalėtumėte gyventi? Vadinasi, mes nematome tų tvarinių, apie kuriuos jūs kalbate. Ne, matote, kai Dievas paverčia juos materiją, liečiate juos, susidurėte su jais, kalbate su jais ir jie jums atsakinėja. Prisipažįstu, tarė šipsodamasis Vilforas, labai norėčiau būti iš anksto įspėtas, kai vienas tokių tvarinių su manimi susidurs. Pone, jūsų noras įvyko, jūs jau buvote įspėtas ir aš dar kartą jūs įspėju. Vadinasi, jūs pats? Taip, aš vienas iš tų ypatingų tvarinių ir manau, kad iki šiol joks žmogus pasaulyje nebuvo tokioje padėtyje kaip aš. Karalių valstybės apribotos, ar kalnais, ar upėmis, ar svetimų gyvenimo būdu ir papročiais, ar skirtinga kalba. O mano viešpatyje nepriepiama kaip pasaulis – nes aš nei italas, nei prancūzas, nei indas, nei amerikietis, nei ispanas. Aš kosmopolitas. Nei viena valstybė negali vadintis mano tėvynę ir tik Dievas te žino, kokiame krašte aš mirsiu. Aš laikausi visų papročių, aš kalbu visomis kalbomis. Jums atrodo, kad aš prancūzas, tiesa, nes kalbu prancūziškai taip pat laisvai, taip pat švariai kaip ir jūs. O Ali, mano nubijėtis, mano, kad aš arabas – Bertučijus mano ekonomas, laiko mane kilusiu iš Romos, Haidai mano vergiai įsitikinusi, kad aš graikas. Aš nepriklausau jokiai šaliai, neprašau globos ne vienos vyriausybės, jokio žmogaus nelaikau savo broliu, užtat ne vienas iš tų skrupulų, kurie pančioje galingusius, ir ne viena iš tų kliūčių, kurios stabdo silpnuosius, manęs nei stabdo, nei pančioje. Aš turiu du priešus, nesakau nugalėtojus, nes savo atkaklumu juos įveiksiu. Tai nuotolis ir laikas. Trečiasis, pats baisiausias priešas, tai kad aš mirtingasis. Tik mirtis gali sustabdyti mane mano kelyje, sustabdyti anksčiau, negu pasieksiu tikslą, o visa kita manęs nejaudina. Tai, ką žmonės vadina likimo nepastovumu, nusigyvenimą, permainas, atsitiktinumus, visą tai esu numatęs. Kai kurie iš tų dalykų gali mane paliesti, bet nei vienas negali parplaukšti. Kol nemirsiu, aš visuomet liksiu tas, kas esu. Štai kodėl jums kalbu apie tai, ko niekada nesate girdėjęs net iš karalių lūpų, nes karaliams esate reikalingas, o kiti žmonės jūsų bijo. Juk kiekvienas gali pasakyti savo mūsų taip jokingai sudarytoje visuomenėje, galbūt ir man kada nors teks susidurti su karališkojų prokuroru. O argi jūsų paties tai neliečia? Jeigu jau gyvenate Prancūzijoje, savaime aišku, esate pavaldus prancūzų įstatymams. Žinau, atsakė Montekristas, bet rengdamasis vykti į kokią šalį, pirmiausia, man žinomais būdais aš stengiuosi ištirti visus tuos žmonės, kurie man gali būti kuo nors naudingi arba pavojingi, ir pagaliau juos pažįstu taip pat gerai, o gal net geriau negu jie patys save. Vadinasi, kad ir kažin, kas būtų karališkasis prokuroras, su kuriuo man teks susidurti, aišku kaip diena, jis pateks į keblesnę padėtį negu aš. Norite pasakyti, neryštingai tarė Vilforas, kadangi žmogaus prigimti silpna, kiekvienas žmogus jūsų manimų gyvenime padarė klaidų? Klaidų, nusikaltimų, nerūpestingai atsakė Montekristas. Ir kad tik jūs vienas iš visų žmonių – kurių, kaip sakėte, nepripažįstate savo broliais, kalbėjo Vilforas truputį sujaudintų balsu, esate tobulas. Gal net tiek tobulas, atsakė grafas, kiek neperprantamas. Bet baikime tą pokalbį, jeigu jis jums nepatinka. Man netiek grėsia jūsų teisingumas, kiek jums mano išvalgumas. Ne, ne, gyvai tarė Vilforas, matyt bijodamas, kad grafui nepasirodytų, jog jis vengia tokio pokalbio. Kodėlgi? Puikus, su įkvėpimu ištarti jūsų žodžiai mane pakėlė aukščiau įprasto lygio. Mes jau nesikalbame, mes samprotaujame. Jūs pats žinote, kad Sorbonos katedros teologai arba filosofai ginčydamiesi kartais pasako vieni kitiems žiaurių tiesų. Sutikime, jog mes nagrinėjame socialinę teologiją ir teologinę filosofiją. Ir aš jums pasakysiu štai kokią tiesą, nors ji būtų ir labai skaudi. Mano broli, jūs apimi išdidumas, Jūs aukščiau už kitus, bet aukščiau už jūs Dievas. Aukščiau už visus, ponė, tarė Montekristas, su tokiu karštu įsitikinimu, kad Vilforas nejučiom sudrebėjo. Aš esu išdidus, būdamas su žmonėmis, tomis gyvatėmis pasirengusiamis įgelti tą, kuris aukščiau už juos ir kuris netraišku jų kojomis. Bet mano išdidumas dengsta prieš Dievą, kuris išvedė mane iš nebūties ir padarė tuo, kuo esu. Tokiu atveju, grafė, aš jumis žaviuosi. Tarė Vilforas pirmą kartą šio keisto pokalbio metu kreipėsis į savo pašnekovą tuo aristokratiniu titulu. Taip, jeigu jūs iš tikrųjų esate toks stiprus, pranašesnis už kitus, jeigu esate šventas arba neperprantamas žmogus, jūsų teisybė iš esmės tai tas pat, tuomet jūsų išdidumas suvokiamas, juo remiasi teisė valdyti. Bet vis dėlto jūs ko nors siekiate. Taip, siekiau. Ko? Aš irgi. Kaip atsitinka kartą gyvenime kiekvienam žmogui, šitonu buvau nuneštas į aukščiausią kalną pasaulyje. Iš čia jis man parodė pasaulį ir, kaip kadaise Kristui, tarė. Sakyk, žmonių giminiai sūnau, ko tu prašai, kad man nusilenktum. Tuomet aš ilgai maščiau, nes jau seniai mano širdį buvo apėmusi baisi svajonį. Paskui jam atsakiau. Klausyk. Aš daug esu girdėjęs apie apvaizdą, bet niekada nesu matęs nei jos, nei ko nors panašaus į ją. Ir todėl manau, kad jos nėra. Aš noriu tapti apvaizdą, nes pasaulyje nieko nežinau aukštesnio, gražesnio ir didingesnio, kaip atlyginti ir bausti. Bet šitonas nuleido galvą ir atsiduso. Tu klysti, tarė jis, apvaizda yra tik tu jos nematai, nes būdama dievo kūdikis, ji neregima, kaip ir jos tėvas. Tu nesi matęs nieko panašaus į ją, nes ji veikia per slaptas jėgas, ji žengia nesuprantamais keliais. Aš tik galiu tau padaryti štai ką. Paversti tave vieno apvaizdos įrankiu. Mūsų sutartis buvo sudaryta. Galbūt aš pražudžiau savo sielą, bet tai nesvarbu. Toliau kalbėjo Montekristas. Jeigu man tektų vėl sudaryti sudartį, aš vėl ją sudaryčiau. Vilforas žiūrėjo Montekristą neapsakomai nustebęs. Grafė, paklausė jis, ar jūs turite giminių? Ne, aš vienas pasaulyje. Juo blogiau? Kodėl, paklausė Montekristas. Todėl, kad jums galbūt tektų matyti reginį, kuris sutriuškintų jūsų išdidumą. Sakote, kad jūs baugina tik tai mirtis? Nesakau, kad ji mane baugina, sakau, kad tik ji gali man sukliudyti. O senatvėj? Mano misija bus baigta prieš ateinant senatvėj. O beprotybei? Aš jau esu buvęs ant beprotybei slengščių. O jūs žinote aksijomą non bis in idem. Du kart už tą patį nusikaltimą nebaudžiama. Tai bausmės aksijoma, vadinasi, priklauso jūsų sričiai. Baisu ne tik mirtis, senatvė ar beprotybė, tarė Vilforas. Yra, pavyzdžiui, apopleksija, tai per kūno trenksmas, jis jis pritrenkia, net nesunaikina ir vis dėlto po jo viskas baigta. Vis dar esate jūs ir jau nebe jūs. Jūs kaip Arielis, kuris buvo beveik angelas, tampate inertišką masę, kuri kaip kalibanas jau beveik gyvulys. Žmonių kalba tai vadinama, kaip jau minėjau, apopleksija. Prašau, ponas grafė, kada nors atvykti pas mane tęsti šio pokalbio, jeigu panorėsite susitikti su varžovu, galinčiu jūs suprasti ir trokštančiu nugalėti. Ir aš jums parodysiu savo tėvą, poną Nuartie de Vilforą, vieną iš karščiausių Jakobinų pirmosios revoliucijos laikais. Tai puikiausios drąsos ir stipriausios kūno struktūros derinys tas žmogus, nors nėra matęs, kaip jūs visų žemės valstybių, dalyvavo sužlugdant vieną iš galingiausių. Ta žmogus, kaip ir jūs, manė esas, jeigu ne dievo, tai aukščiausios būtybės, jeigu ne apvaizdos, tai likimo pasiuntinys. Ir kągi, kraujagislys trūkimas smegenyse sunaikino visą tai ir ne per dieną, ne per valandą, o per sekundę. Dar iš vakaro, nuartie, buvęs Jekobinas, Buvęs senatorius, buvęs karbonaras, kuriam vieni juokai ir giljotina, ir patranka, ir durklas. Nuartie žaidžęs revoliucijomis, nuartie, kuriam Prancūzija buvo tik didžiulė šachmatų lenta, iš kurios turėjo dingti ir peistininkai, ir bokštai, ir žirgai, ir valdoviai, kad tik karaliui būtų duotas matas, tas baisusis nuartie kitą dieną pavirto vargšų nuartie, nejudančių seniu, patekusių silpniausių šeimos narių savo anūkiais Valentinos valdžion. Nuartie, bežadis ir sustingęs lavonas, kuris gyvena be kančių ir vien dėl to, kad palengva materijai visiškai suirti reikia laiko. Deja, tari Montekristas, tas reginys nieko nebus naujas nei mano akims, nei mano protui aš truputį gydytojas ir kaip mano kolegos, nekartą ieškojau sielos gyvoje arba negyvoje materijoje bet, kaip ir apvaizdus, jos neregėjau, nors širdis ją ir jauti. Šimtai autorių po Sokrato, po Senekos, po Švento Augustino arba galių proza ar eilėmis kalbėjo apie tą patį palyginimą kaip ir jūs. Vis dėlto aš suprantu, kad tėvo kančios gali smarkiai pakeisti sunaus mąstymo būdą. Kadangi darote man garbę mane pasikviesdamas, aš atvažiuosiu pas jūs pasimokyti nuolankumo iš to sunkaus reginio – dėl kurių jūsų šeima labai liūdi. Tikriausiai taip ir būtų, jeigu viešpas nebūtų davęs man dosnaus atlyginimo. Greta tausenio, kuris lėtai žingsniais eina į kapą, prie gyvenimo slenkščių stovi du vaikai. Valentina, mano ir pirmosios žmonos paneliais René de Senmeran duktė. Ir Eduardas, sūnus, kurį jūs išgelbėjote iš mirties. Kokią išvadą jūs darote, ponė, turėdamas galvoje atlyginimą? paklausė Montekristas. Ta išvada, ponė, atsakė Vilforas, kad mano tėvas, apkvaišęs nuo aistrų, padarė vieną iš tų nusižengimų, kurie įslysta iš žmogiškojo teisingumo, bet neišvengė dievų teismo. Ir kad dievas, norėdamas nubausti tik vieną žmogų, nukreipė savo smūgį į jį vieną. Montekristas tebesišypsodama širdies gilumoje taip sureumojo, kad jeigu Vilforas būtų galėjęs išgirsti, jis būtų pabėgęs, kur akys veda. Iki pasimatymo, ponė, tari prokuroras, kuris jau prieš kiek laiko buvo atsistojęs ir kalbėjo stačias. Aš palieku jūs, įsineždamas jums didelę pagarbą, kuri tikiuosi bus jums maloni, kai mane geriau pažinsite, nes vis dėlto nesu banalus žmogus. Be to, ponios Devilfor asmenyje įsigijote draugą visam gyvenimui. Grafas nusilenkė ir palidėjo Vilforą iki kabineto durų. Karališkasis prokuroras nuėjo prie savo karietos lydimas dviejų liokajų, kurie šeimininkui davų ženklą pasiskubino atidaryti dureles. Kai karališkasis prokuroras dingo iš akių, Montekristas pagaliau atsikvėpė ir nusišypsojo. Na, tarė jis, gana nuodų, jeigu jau mano širdis jūs klidina, paieškokime priešnuodžių. Ir taukštelėjo vieną kartą į skardų varpelį. Aš būsiu pas ponę, tarė jis Ali, o po pusvalandžio tegu paduoda karietą. Tryliktasis skyrius. Haidai. Skaitytojas prisimena, kas buvo nauji arba tikriau sakant, seni grafo Montekristo pažįstami gyvenantis Mele gatvėje tai Maksimilianas, Žiulį ir Emanuelis. Laukiant to mielo susitikimo, tų keleto laimingų valandėlių, tų rojaus spindulio apšviečiančių pragarą, į kurį grafas Montekristas savanoriškai buvo patekęs, jo veidas, vos tik išvykus Vilforui, nušvito nuostabę giedrą – Ir Ali, kuris atbėgo išgirdęs skambutį matydamas tą veidą švytinti tokiu nepaprastu džiaugsmu, išėjo pirštų galais užgneužęs kvapą, kad tik nenubaidytų malonių minčių, kurios, kaip jam atrodė, pleveno aplink jo šeimininką. Buvo jau pusiaudienis, grafas pasiliko laisvą valandą gaidį aplankyti. Džiaugsmas neiš karto pimdavo tą iškankintą sielą, jai reikėdavo tartum pasiruošti maloniems pojūčiams – kaip kitos sielos būtinai turi pasiruošti audringiems pergyvenimams. Jaunoji graikiai, kaip jau sakėme, gyveno kambariuose visiškai atskirtuose nuo grafo kambarių. Visi jos kambariai buvo įrengti rytų stiliumi. Parketas buvo išklodas torais turkiškais kilimais, sienus nukabinėtos brokatu, ir kiekviename kambaryje pasieniai stovėjo plačios sofos su krūvomis netvarkingai išmėtytų pagalvėlių. Haidai turėjo tris kambarinės prancūzės ir vieną graikę. Visos trys prancūzijais būdavo pirmajame kambaryje, pasiruošusios bėgti vos tik suskambėdavo varpelis ir vykdyti visą, ką lieps belaisvi graikį. Gana gerai mokanti prancūzų kalbą ir galinti pranešti savo ponios pageidavimus jos trims kambarinėms, kurioms Montekristas buvo įsakęs elgti su Haide pagarbiai kaip su karalienė.